Tik reāli. Rotamies, pavisam nereāli. Sajūtoties kā 5000 cilvēku. Čāks Pielīs meitene atlikumas arī um, Mēs aicināsim uh, mūsu šī dienas misijas dienu galvo runātāju Džoni, Džonu Maknīlu šeit priekšā uz pirmo uzmanību. Lūdzu! Pirmais jautājums ir, kā jums patīk Latvija? Latvija. Latvija. Vēl nē. I understood Latvian acting. Bet es sapratu latviešu teātru uzvedumu. Jūs pavarojat 5000 cilvēkus, vai ne? Yeah, it was good. Thank you. Paldies. Otrais jautājums tas visjocīgākais, kas Latvijā ir sasniegts. Uh, this morning when I arrived, there was snow everywhere. As uh, it's come from the UK. Šajā rītā, kad es ierados šeit, ir visapkārt bija sniegs. Es esmu tikko ieradies no Lielbritānijas. And everything still works in that field. bija sniegs uz zemes. And we had to take the risk of walking on the stone. Mums bija jāuzņemās tas risks staigāt pa sniegu. In the UK, Lielbritānijā, the health and safety officer would close that down. Veselības un drošības eh, virsnieki aizslēga šo eju. So this is clearly a very <laughs> John Spillins. Thank you very much to the Missions Day Committee. And there was the komitejai. In their wisdom or desperation. Viņu gudrībā vai They invited me. This is my third visit to Latvia. I'm learning all the time. Es Matos visu laiku. I just had coffee downstairs with you. Man tikko kā bija kafija kopā ar jums tur apakšā. That's what it said on the program. Program Programmā bija teikts kafijas pauze. That came coffee, which coffee like soup. we have Irish coffee. I said, you coffee? You have Latvian coffee. I said, Latvian coffee. I will not tell you which one I like best. I flew this morning very early on Ryan Air. Every time I say Ryanair, I feel I should cross myself. True or false? Since I'm Irish, I get a special seat on the Ryanair flight. Tāpēc, ka es esmu īrs, es saņemu īpašu sēdvietu Ryanair lidmašīnās. It is special because I don't have to pay extra for it. Tā ir ļoti īpaši, jo man par to nav ekstra vēl jāmaksā. However, no. three things about me. Trīs lietas par mani. One is not true. Un viena no šīm trim lietām nav patiesa. Study me carefully. Tātad izpētiet mani uzmanīgi. First thing. Pirmā lieta. For most of my life, I have lived with five women. Lielāko savas dzīves daļu esmu dzīvojis kopā ar piecām sievietēm. Second. Otrā lieta. I only ever had one girlfriend. Man bija tikai viena draudzene. Third thing about me. Trešā lieta par mani. my wife every morning in bed. Es katru rītu savai sievai gultā pienesu dējas nasu. One of those is not true. Viena no šīm lietām nav patiesa. Raise your hand if you think the first one. Pats Every never had one brother. Tam man bija tikai viena draudzene. Viņš ir atzīmējis. Tad last one. Mazliet ļoti es domāju, ka trešā nav pārējais. You're very wise. Last one. Jūs varat būt gudri, ja tieši pēdējā nav patiesa. When I say I live with five women. Tad, kad es saku, es dzīvoju ar piecām sievietēm. One very beautiful wife. Ar vienu ļoti skaistu sievu. And four beautiful daughters. Četrām very gracious to me. Dievs ir bijis man ļoti žēlsirdīgs. Only one of them is a teen at this point. Šajā brīdī tikai viena no viņiem ir pusaudzis. His grey hair. Jā, šie, šie, šie sirmie manti. These lines. Un šīs, šīs eh, rievas. Teenage girls. Pusauģu meitenes. Mums jāzina, mēs esam aicināti, kas mums jādara. Sometimes when I'm at home, kādreiz, kad esmu mājās, and my glasses are not on the end of my nose, un tad, kad man nav galā, I go looking for my glasses. Es eju meklēt savas brilles. I go into the kitchen. Es ieju virtuvē. I'm stood there, thinking. Stāvu tur domāju. Why have I come into the kitchen? es virtuvē? called a senior moment. Tas ir ah, tāds vecuma brīdis. We get there, but we forgot why we got there. Mēs tur nonākam, bet mēs aizmirstam, kāpēc mēs tur esam. Like just in case there's some of you young people thinking, ha, that would never happen to me. Nu, ja jūs jaunieši domājat, ka jums tas nekad nenotiks. Have you ever gone into the kitchen? Vai jūs esat kādreiz aizgājuši uz virtuvi? fridge door. Atvērus ledus skapi. Looked in. Paskatījušies iekšā. And forgot what you went to the fridge for. Un aizmirst, ko tad jūs te ledus skapī gribējāt atrast. Yeah, you get distracted so many good things. Tādēļ, ka tev ir tik daudz labas lietas tur priekšā. It's the same with mission. Tas pats ir ar misijas darbu. So many good things to be involved in. Ir tik daudzas labas lietas, kurās iesaistīties. But what are we all called to do? Bet kam mēs esam visi aicināti? Kas mums jādara? God send us to do? Kur, kur Dievs mūs sūta? Kas mums jādara? Ko? Ai. par Āfrikas silto sirdi. Tur ir silti. Tur nav sniega. Nu, labi. I was a school teacher with Michael Bay for five years. Piecus, piecus gadus es biju zēnu skolā skolotājs. I did many things there. Es tur darīju daudz lietas. I was a biology teacher. Es biju bioloģijas skolotājs. I had a biology lab. Man bija bioloģijas laboratorija. I taught kids the uh, university stage. Un es mācīju skolēnus, To university stage. uh, lai viņi nonāktu līdz universitātei. I coached the soccer team. Es biju futbola komandas treneris. I did lots and lots of things. Es darīju daudz dažādas lietas. But the five years that I spent there, Bet tos piecus gadus, ko es tur pavadīju, undergirding everything that we did, tam visam pamatā, ko es darīju, Teaching them. Mācot viņus. Marking exams. Uh, labojot eksāmenus. Kicking them on the football pitch. Uh, sparot viņiem futbola laukumā. Making disciples. Es darīju viņus par mācekļiem. Then God brought me back from Malawi. Tad Dievs man atveda atpakaļ no Malawi. To a very difficult land. Uz ļoti grūtu zemi. He sent this Irish man to England. Viņš aizsūtīja šo īru uz Angliju. God loves the English. Dievs mīl angļus. I think sometimes man šķiet dažreiz he has to because most everybody else has difficulty loving the English. Viņam tas ir jādara, tāpēc ka lielākai daļai cilvēki ir grūti mīlēt, mīlēt angļus. But I have lived in England for two times. Es esmu Anglijā dzīvojis divas reizes. God is doing work in my life. Dievs dara manā dzīvē. He keeps sending me back to the English. Viņš man turpina sūtīt atpakaļ pie Anglijiem. And I work with British students, es, university students. Es strādāju ar Britu universitātes studentiem. And a lot of what I do, un daudz no tā, ko es daru, if you were to follow me during the week, ja tu man sekotu nedēļas laikā, you would say, ah, yeah, that's making disciples. Tu teiktu, ah, jā, tas nozīmē veidot par mācekļiem. That's the Bible and prayer and ministry. Tā ir Bībele, lūkšana un kalpošana. That's proper making disciples stuff. Jā, ja tās ir tās pareizās lietas, kas ir jādara, lai veidot mācekļiem. But it's no different from what I was doing in Malawi. Bet tas neatšķirās no tā, ko es darīju Malawi. And then after living in England, pēc tam, kad es dzīvoju Anglijā, was very gracious to this Irishman. Dievs bija ļoti žēlsirdīgs šim īram. He let me back to Africa. Viņš ļāva man doties atpakaļ uz Āfriku. And for 10 years I lived in a country called Namibia. And there, took out out the knees and the napkin. I just said, whoa! Good. As they say on Latvian television, there is a technical problem. Please do not adjust your set. So in Namibia, whilst there for 10 years. Bless you. And there's no We saw God do fantastic things. Mēs redzējām, ka Dievs dara fantastiskas lietas. Did lots and lots of stuff. Mēs darījām daudzas lietas. But the thing that stands and the thing that is eternal Bet tas, kas ir tas mūžīgi, kam ir mūžības vērtība, ir tie mācekļi, kas tika derināti. Buildings will come and go. Ēkas tiek uzceltas un atkal nojauktas. Vehicles will rust. Transporta līdzekļi sarūsēs. Although because the desert country, they will rust much slower than in Latvia. Kaut gan tāpēc, ka tas ir tūkstnesī, viņi sarūsēs daudz lēnāk nekā Latvijā. But the thing that remains from our 10 years, Bet tas, kas paliek pēc mūsu desmit gadiem, we were busy making disciples. mēs bijām aizņemti ar to, ka mēs darījām par mācekļiem cilvēkus. I got a Skype call yesterday from the national director of the ministry in Namibia. Vakar es saņēmu uh, Skype zvanu no nacionālā vadītāja, kas vada šo agapas kalpošanu. A brother and a dear friend to me. Uh, darbs, brālis un arī draugs. I was privileged to disciple him. Man bija privilēģija viņu apmācīt to see him grow, redzēt, to, kā viņš pieaug, to take leadership of the Namibian ministry, kad viņš uzņemās Namībijas kalpošanas vadību, and to do better and greater things than I could. ka viņš var izdarīt labākas un lielākas lietas nekā es. And it was nice to be reminded that I missed me. Un bija ļoti man labi, ka viņš man atgādināja, ka es viņam pietrūkstu. So, this making disciples thing. Tātad šī darīšana par mācekļiem. Is this a new idea? Vai क्या una ideja? Is it just some new theory in modern missions? Vai tā ir kāda jauna teorija modernajā misijas darbā? Worse still, is it just an agape idea? Ei, varbūt vēl briesmīgāk, varbūt tā ir tikai agapes lieta. Well, no. Let's look at the Bible. Nē, paskatīsimies Bībelē. Let's read from the Latvian Bible. Lasīsim no Latviešu Bībeles. Uh, kā vienmēr Ja jums ir bībeli, tas ir ļoti labi. Uh, the Gospel of Matthew at the very end. Tātad Mateja evanģēlija ir pašās beigās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, kas kristītām tēva, tēva un svētām vārdā tās mācītājiem turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Very much beautifully read. This is called the Great Commission. Šo sauc par lielo uzdevumu. Jesus did not say, let me give you the Great Commission. Jēzus neteica, ļaujiet es jums došu lielo uzdevumu. This is a term that theologians have given to this passage. Tas ir termins, ko ir devuši labprāt sauc par Jēzus pēdējiem, pēdējiem pamēram. So here's a question for you. Jautājums jums. How many times did Jesus give this or a very similar commission to his disciples? Cik reizes Jēzus deva šādu vai līdzīgu uzdevumu saviem mācekļiem? How often were these last orders given to his followers? Cik reizes šīs pēdējās pavēles tika dotas viņiem sakotājiem? If you think once, raise your hand. Ja jūs domājat vienreiz, paceliet roku. If you think twice, ja jūs domājat divreiz, paceliet roku. Tagad. If you're not thinking, raise your hand. Ja jūs pašlaik nedomājat, paceliet roku. Let's let we'll bring there. So, uh, nu jā, nu tā teikt, mēs esam visi jau smadzenes jau mums ir aizgājušas. Let's do this like an auction. Labi, nu tad izdarīsim to kā izsoli. Divreiz. Jesus gave these last orders. Jēzus tev šo pēdējo the end of every gospel. Tāpēc mums šovakar mēs skatīsimies uz šo. Back in Ireland, I have a friend who is an Irish army officer. Īrijā man ir draugs, kurš ir īru armijas viesnieks. On his wall. Viņam pie sienas. He has his commission. Ir viņa, nu, kā tas ir, nu, raksts, nu, tas tur. Nu. Kā tas sauc latviešu lūdzu? Zāk? Nē, zvērs, ne. No, nodošanās kaut kā. Ja tas ir certifikāts, ko ir parakstījis prezidents, give him the authority and the right. Tas viņam dod autoritāti un tiesības. To shoot people. Nošaut cilvēkus. I don't mess with my friend Bayback. Tā kā es ar savu draugu tur nestrīdos parasti. He is a commissioned officer. Viņam viņš ir eh, tāds sūtīts, viņš ir devis vērās kā virsnieks. There's something about the Irish army you may not know. Ir kādas lietas, ko jūs Every Irish army officer has to be a university graduate. Katram ir jābūt So they're very clever the way they kill. Tā kā viņi ļoti gudri tādā veidā, kā viņi to nogalina. Viņam ir uzdevums armijai, to ir prezidents parakstījis. If we are a follower of Jesus, un ja mēs esam Jēzus sakotāji, we each have a commission. tad mums arī katram ir šis uzdevums. His authority. Mums ir dota viņa autoritāte. To do his bidding. Darīt to viņa darbu. steps on the road. Uziet uz ceļa. And puts their hand up. Un pacēl savu roku. It's not a big hand. Tā nav ļoti liela roka. I usually stop. Es parasti apstājos. Why? Tāpēc. There is authority behind it. Tāpēc, ka viņam ir dot autoritāte. We have the authority of Jesus. Mums ir Jēzus autoritāte. All authority is His. Visa, visa var viņam pieder. He then says to us, Un tādēļ viņš saka mums, I want to commission you. Es gribu tevi sūtīt, kā domu uzdevumu. To send you. Es gribu tevi sūtīt. And he wants to send us to do what? Un viņš grib mums sūtīt darīt ko? Un katram no šiem apgalvojumiem pasakiet, vai pareizi vai nepatiesi vai apmams. I'll give you a few minutes for that. Jā, tad pāris minūtes. Aiziet, runājam, diskutējam. Pirmais. Kas tad? Saņēma tikai 12. Nē. Nē. Jebkuram baznīcam. 12 plus mēs. Tikko tu skaitīgi grāk nožēlu lūkšanu, tu esi parakstījies uz šito uzdevumu nav iespējams iepildīt mūsu dzīves laikā. Ir. Ir. Cik varam, tik daram. Amen. Jā, un viss lietas, viss mākslas ir viens tas pats. Nē. Mums kristietis un kristis māca, tas ir viens un tas pats. Nav viens tas pats. Jā. Nu, nu, ja viņš kristi... nav māceklis, tad viņš, jā, tad viņš ir tikai jauns kristietis. Jā, viens un tas pats. Bet viņš, jā, Viņš ir māceklis tajā patās. Viņš tikai mā, iep, viņš iepazīja tikko un pie skolotājiem sāk mācīties automātiski. Tas ir labs jautājums. Man tā liekas. Jauns kristietis. Viņš jau no kristietieša nav iemācījies par to, kas ir Jēzus. Tātad viņš jau ir sācis savu mācības programmu. Kaut kādā mērā viņš ir, jā. Viņš Jebkurā, kaut kādā mērā ir. Mācības programma ir sākusies viņa dzīvē darīt un mācīt, cits ir viegli. Nu, tas gan nav viegli. Tas nav galīgi. Tam es, tam nu, es kā kuru reizi es teikšu. Kā gars vada? kā gars vada. Citreiz ir baig, baigais, baigais fans īstenībā. Ja, ja, ja augsni sagatavotai labi. Jā. Bet uh, par to jauns kristietis un kristis mācītis ir viens un tas pats. Tur ir ir viens tas pats. Mm. Jauns kristietis. Viņš nav jauns kristietis, viņš nav zudis. Nu, viņš jau ir māceklis. Viņš jau ir, tikko tu skaitīji to lūkšanu, tā tu saucies, nu, jā, jauns, pats, jauns kristietis, un tu jau esi māceklis. Tu jau sāc māceklis. Tā kā, vai to jautājumu, vai Dievs ir aicinājis uz nu, baznīcas solā sēdēšanu. Un tos, tas otrais ir lielo uzdevumu nav iespējams piepildīt mūsu dzīves laikā. Tad vajadzētu klāt, a, kad tad? <laughs> kad tad? Ir iespējams. Tas nu, ir atkarīgs vai ir īstais laiks, un vai cilvēki ir gatavi atsaukties. Jā, jā. Vai tur ir daudz jautājumu? Tur pie tā otrā jautājuma vajag klāt vēl vienu nu, tādu mazo papildus jautājumu, bet kad? Nu, kad ja lielu uzdevumu nav iespējams piepildīt mūsu dzīves laikā, bet kad tad? Varbūt ar dzīvēm, ko mēs vadām citiem. Kamēr viss ir padarīts no mācībām. Eh, nu, lielais uzdevums, es domāju, tas atti, kā viņi attiecina, ja tu attiecini uz vienu, vienu personu. Ja, ja to skatās, kad ir lielais uzdevums, Dieva plāns, tad, protams, nē. Bet... Vārdi, tur ir procentuāli ja ņemts klāta pasaulē kristieši, un katru gadu kaut vai viens kristietis aizsniegt pa trijiem kristiešiem, tas sanāk, ka kaut kādos 15 gadu laikā būtu pasaulē statistika, bet, matemātiski izrēķinot. Bet te jau ir pat dzīve, te ir domāts uz dzīves ilgu, tavs dzīves ilgu, tavu nu, dzīves. Rēķi, nu, 15 gadus tu taču dzīvos. Skaidrs. Nu, vēl vairāk atliek tie galie. Tev ir katrs tā izrīt, jā? Jā. jā. Tāpēc, nu, iespējams tas ir, bet, nu, tur ir cieši dažādi apstākļi. Ah, jā, jā, es tagad sapratu. Ja viss tā darītu. Jā, tad būtu. vidējo cenu par šiem uh, Take the teacher out of the classroom. Jūs varat paņemt skolotāju ārā no klases. Can't take the classroom out of the teacher. Bet jūs nevarat izņemt klasi ārā no skolotāja. Wow, thank you very much. Just talk amongst yourselves, please. Tā parunājiet vēl savā starpā. Mēs nonācām pie secinājuma, ka ir viens un tas pats. Otrais, ja? Trešais, Trešajā. jautājums. Jā. Tu jau tam atskaitīji lūkšanu, tu jau visu apmācījies, tu jau mācījies skaitīt lūkšanu. Tātad šie jautājumi. Pirmais. Tātad patiesajā Tā kā tad, kad Jēzus devuši uzdevumu sākotnēm 12, It's to us also because we're followers of Christ. tas attiecas uz mums arī, jo mēs esam Kristus sakotāji. The next one, Nākošais. the Great Commission cannot be achieved in our lifetime. Vienu uzdevumu nav iespējams piepildīt mūsu dzīves laikā. True or false? Patiesi vai aplams? Aplams. False. False. Aha, aha. give the definitive answer. Грибен Лесен това to хто? Building principles on building. Yes. That's called for what I think. That's what is какво есто? That is false. That's a капа. I believe today Esti surely your generation you support and when I say your generation I mean the young trendy people like me. Es domāju, kas jaunos tos, kas ir tie foršie stilīgie, hiperaktīvie tādi kā es. We have technology that we never had before. Mums ir tehnoloģija, kas mums nekad agrāk nav bijusi. That can go a long way in getting the gospel out. Es varu ļoti eh, plaši izplatīt evangeliju. was in this generation. Šajā paudzē. We can hasten the Lord's return. Mēs varam pātrināt to kunga atnākšanu. The third one. Trešais. A convert and a disciple of Christ are the same. Jauns kristietis un Kristus māceklis ir viens un tas pats. Do you have the expression in Latvia? Vai jums ir tāds izteiciens? Stirring it up. byl. Okay, I'm stirring it up. Jā, tad mēs tagad visu sakratām un sašūmējam. True false? Patiesi vai apmāni? True. True. True. True. True. True. True. Labi, labi, labi. Let me give you my opinion. Atkal mans viedoklis. A convert. Jauns kristietis. Is not the same. Tas nav tas pats. As a follower of Jesus. Kā Jēzus sekotājs. And I will come back to that shortly. Un es pēc brīža pie tā vēl atgriezīšos. I will just leave it out there. Es to vienkārši tā pamatīšu, lai tas karājas gaisā. mīlu. daudzās, daudzās viņiem, daudzos veidos. This is false with a capital F. Tas ir uh, aplami ar lielo apbuvu. Make disciples is joyous. Darīt pat mācekļiem, tas ir kaut kas ļoti priecīgs. Garīgi piedzīvis Dieva ģimenē. We are his child. Mēs esam viņa bērni. He is our father. Viņš ir mūsu tēvs. Good so far? Jā, piekrītam. Jā, I think at this point we should bring the Bible in again, yeah? Tad pašlaik mums atkal ir jāņem jāskatās Bībelē. Jāmas 1. John chapter 1. Chapter 1. I'm going to read. Lasīsim verse 12 to 13. Let me read these verses. John 1, verse 12. Јан the 12. Yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Bent Cik viņa uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par dievu bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no dieva. This is a great story. Tas ir, tas ir brīnišķīgs iesākums. It's a great beginning. Tas ir liels, liels sākums. But it does not automatically mean to become a disciple of Christ. Bet tas automātiski nenozīmē, ka mēs kļūstam par Kristus mācekļiem. We can be born again. Mēs varam būt atkal no jauna piedzimuši. But are we growing again? Bet vai mēs atkal no jauna augam? We are born into His family. Mēs piedzimstam ģimenē. We will never leave His family. Mēs ģimeni neatstāsim. He is our father. Viņš ir mūsu tēvs. We are His children. Mēs esam viņa bērni. But some of us don't grow. Bet kāda no mums Mēs esam piedzimuši no jauna, bet mēs neaugam no jauna. A disciple of Christ Kristus māceklis is a follower of Jesus. Ir seko, Jēzus sekotājs. A learner of Jesus. Kurš mācās no Jēzus. If I or you are a disciple of Christ, ja es vai tu esam Kristus mācekļi, it means today we follow his lead. Tas nozīmē, ka šodien mēs sekojam viņa vadībai. We learn daily from him. Mēs mācāmies katru dienu no viņa. And the early days of the church. Ehm, pirmkristīgajā draudzē. They were not called Christians. Viņus nesauca par kristiešiem. They were called. Viņus sauca par. Followers of the way. Viņus sauca par ceļa sekotājiem. Who was the way? Kurš bija ceļš? Jesus. Jēzus. They were followers of Jesus. Viņi sekoja Jēzum. Amen. Amen. Christians are going to heaven. Kristieši dodas uz debesīm. Amen. Amen. That's rewind. Labi, attiecam atpakaļ. Ja tu tam Say an amen. amen. what's uh, amen ļoti slavēts citāts. I have nu, to confess. Man jāatzīstās. I have not read it yet. Es to vēl neesmu izlasījis. But great title. Bet nu, tāda ļoti jauks virsraksts grāmatā. Look at that picture. Paskatieties uz šo tēlu. These young men, were they born like that? Šie jaunieši, vai viņi tādi piedzima? Were they born to hate? Vai viņi piedzima, lai sīstu? the other side? Vai viņi iedzima tādu, lai viņi kautos ar otru pusi? Was he born with a petrol bomb in his hand? Vai šis, vai šis jaunietis piedzima ar šo degšķīgu um, rokās? They were not born that way. Nē, viņi tādu nepiedzima. Someone discipled them. Kāds viņus apmācīja? The word disciple is not just a Christian word. Vārds māceklis nav tikai kristīgs vārds. Disciples are notiek visu un visam. These young men were made this way. Šie jaunieši tika e, padarīti šādā veidā. Now let's bring it back to the Great Commission. Un tad atgriežamies atpakaļ pie lielā uzdevuma. Jesus says to you and me, Jēzus saka tev un man, get busy with making disciples. Sāc nodarboties ar mācekļu darīšanu. You know what the word make means? Ziniet, ko nozīmē vārds darīt? That's small word in the Bible. Make disciples. It's a Greek word that means Greek. Tas ir grieķu vārds, kas nozīmē to manufacture. Ražot. To bring forth. Uh, when Jesus used the word make disciples. when Jesus Jēzus lieto šo vārdu, dariet par mācekļiem. to make this lecture. Tas ir tas pats pāns, kas tiek teikts, ka raskurši, lai, lai, lai izveidot šo pulti. Same word to make this cup. Tas pats vārds, lai jums ražot šādu glāzīti. Same word to make this rather fashionable jersey. Tas pats vārds, lai radītu šo skaistu džemperīti. Now, that is both good and difficult. Ir gan tas, kas ir gan labi, gan arī sarežģīti. If it was a deep and mystical ja tas būtu tāds ļoti dziļš, apslēpts, mistisks vārds. Think, oh, yeah, Tad mēs teiktu, oh, jā, tas nozīmē darīt par mācekļiem. Tas priekš tiem gudrajiem cilvēkiem. Tas priekš tiem teologiem. Tas mācītājiem. No, the word make disciples. Nē, vārdiņš darīt par mācekļiem. It's a very practical, physical make. Tas ir ļoti praktisks, ļoti fizisks vārds. And tomorrow and the other day I want to say more about what it means to make. Un rīt un parīt es vairāk gribu runāt par to, ko nozīmē darīt. But at this point, Bet šo, šajā brīdī Jesus said, go and make. Jēzus teica, ejiet un dariet. He did not say, sit and reflect. Viņš neteica sēdi un pārdomā. Amen. The word go vārdiņš ieiet means nozīmē go. Nozīmē iet. The word make vārdiņš darīt means make. Nozīmē darīt. To do that. Un lai to darītu. requires energy. Kami nepješiame energiją. And risk. Bunları risks. Energy and risk. Energy and risk. I call up the ER. Esto sounds of uh, yeah, AI. Do you have ER the show? Man tā palīdzība iznāk, ka tie, kas skatās angliski, jā. Energy and risk. Tātad energy and risks. When I was 12, ನಮಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ At high school, ವಿಧಿಸುವವ a high school teacher spent lots of time and energy with me. Vidisko skolotājs, kas pavadīja ļoti daudz laika un enerģiju ieguldīja manī. He took risks with me. Viņš uzņēmās risku manā, He asked me what to par do mani. things. Viņš eh, lūdz man darīt kādas lietas. He pushed me out there. Viņš man tur izstūma ārā. He discipled Viņš me. mani apmācīja. He believed in me. Viņš man uzticējās. He laughed at me. Viņš smējās par mani. He decided. Viņš mani apmācīja. It took hours and hours of his day. Tam bija nepieciešamas daudzas stundas dienā. Recently, he got in his car to go to church. Nesen viņš iekāpa savā mašīnā, lai dotos uz baznīcu. He never got to church. Viņš nekad nenonāca baznīcā. God took him to heaven. Dievs viņu aizved debesīs. He made disciples. Bet viņš darīja par mācekļiem. He poured himself into me. Viņš ieguldīja sevi manī. Practical, simple things. Praktiskas vienkāršas lietas. He made me a disciple of Christ. Viņš padarīja mani par Kristus mācekli. I want to finish with one last slide. Es gribu pabeigt ar vienu pēdējo uh, tātad slaidu. And tad tā, tā interesanti. I'd like you and your groups again. Es gribu, lai jūs atkal savās grupiņās. To have a reach out. Ja jums būtu atkal tāda forša sākuma. And these questions are way more difficult than the first set. Un šie jautājumi patiesībā ir daudz grūtāk nekā sākumā izskatās. Right Tāpēc, ka tas noved tevi tādā ļoti praktiskā līmenī tavā dzīvē. Name one person who has discipled you. Nosauc vienu cilvēku, kurš tevi ir apmācījis par mācekli. Name one person you are discipling now. Un nosauc vienu cilvēku, kuru pašlaik tu dari par mācekli. And then a big, big question. Un tad ir viens baigvēlēs jautājums. Are you comfortable with the idea that you, you, not them, Vai tev patīk doma, ka tu nevis kāds cits, nevis kāds mācītājs, nevis tavs kaimiņš, bet ka tu varētu apmācīt kādu mācītāju? Tātad jums pāris minūtes laika, kad savās grupiņās to pārprāt, un tad mēs ar to arī beigsim. Thank you very much. Paldies. Ah, Labi jautājumu. Ļoti praktiski, man šis džeks jau ļoti patīk. Ko? Es saku, ļoti praktiski, man šis džeks jau ļoti patīk. Nosauc cilvēku, kurš tevi ir apmācījies par mācekli. Jā. Es tā domāju, man pirmais ienāca prātā <clears throat> mans mācītājs Talsos. Viņš man ievadīja tajā ceļā. Es varētu teikt, ka viņš man sagatavo par mācību. Īstenībā tas bija viņš un vēl viens tāds džeks, kurš, kur mēs tādu tād puikas lasījāmies, kurš mums mācīja tās pirmos soļus kaut kādā. Mēs kaut ko sākam vadīt, kaut kāds pasākums, kaut kāds, nu, kristīgas lietas, kaut kāds, turēt baznicē, izvedīšanas lietas. Īstenībā tas džeks bija vairāk nekā pat īstenībā mācītājs. Ja mācītājiem nevienmēr tik daudz laika, jo tā, bet tas džeks bija tas, par ko mēs mm. diezgan bieži gājām. Viņš tagad vairs nav kristietība tā baigi saistīts, bet, bet mēs no viņa daudz mācījāmies. Mēs kā 3-4 džeki par dienu. Kā jums? Es varētu nu, teikt, pateikt, man, man ir kādi daži draugi, turmai tā pielikt apmācīja, es teiktu, man apmācīja jaunatnē visu, kur es aizgāju jaunas izcēlas kristietis, un tur es arī visu, ko es iemācījos, es arī nāku no Viņi man arī izaudzina. Tas būtu man mācīt. Bet tev, tev ir kaut kāds tāds cilvēks, vai nav? Man ir vairāk ir cilvēki, man draugi daudz. Paldies. Ir man. Es Sinīgi, to jautājumu es domāju par to, vai tam obligāti būtu jātiecās uz kristīgo mācību par Jēzu. Viņš tikpat labi viņš teica, ka tas māceklis jau nu, var būt eh, jebkāds. Jā, Tieši kā. tas ir ļoti labs, labs akcents. Bet uh, tas, kad... Uh, Es tagad tā domāju, man arī daudz tie cilvēki, nu, varbūt ne daudz, jo tad, kad uh, es atgriezos, tad tie bija noteikti. Tas bija Pēters Sproģis, Ainārs Baštiks no, no Baptista draudzes no Matē. Tie bija tādi. Es arī esmu apzinājies to, ka īstenībā baigā svarīgā loma ir garīgajam tēvam. Ir, ir, ir. Un, uh, tas garīgais tēls ir tas, ko viņš saka par, uh, par cilvēku, kurš tev nemāca tikai, nemāca tikai uh, nu, Bībeles svētos rakstus, ja, nemāca, kā pareizi lūgt, bet tev ir nu, tā ikdienas dzīve. Es runāju par, uh, par garīgo tēvu, jā, jā. Jo, jo man tāds īsti nav bijis, un uh, tas, ko Es saku, paldies Dievam, ka Dievs pats ir daudzreiz caur dažādiem cilvēkiem atklājis. Nu, tādas atklāsmes Dievs, bet kad, kad es saprotu, ka tas, ko viņš stāsta, tas ir tā, tā lieta, ka tam ir cilvēkam jābūt, kas ne tikai tev tās nu, tādas teoloģiskās lietas dod, bet kas tev dod nu, tāda arī tīri praktiskās. Vēl vairāk tieši tas praktiskās. Mēs varam Latvijā mums bērnu problēmu. Jā, nu tie garīgie tēvi, man liekas, vēl aiz vieni baigais. Baigas, tas, tas, tas padomu laiks bija pārāk, viņš baigi, viņš baigi strauji. Arī. Ja mēs eh, pārunāsim un pārdomāsim no šos jautājumus, nākošais dienas. Kā viena vien lieta, ko es iemācījos sen atpakaļ, kad es mācīju darbu zinātnes. If you can stop early, aizsūtīt skolēnus mājās ātrāk. Viņi būs ļoti laimīgi, un es to tagad izdarīšu. Es tagad beigšu, un mēs to tagad nododam slavētājiem. Bet es gribētu lūgt par jums. Lūgsim Dievu. Lord, help us not to wander too far from your word Kungs palīdz mums neaiziet maratonā no tā vārda. Help us not to make it complicated. Palīdz mums, lai mēs nepadaram to pārāk sarežģītu. Or help us to take seriously the words of Jesus. Mums palīdz mums ņemt nopietni Jēzus vārdus. All authority has been given to us. Visa vāra ir dot mums. Help us to make disciples. Palīdz mums darīt par mācekļiem. All nations. Visas tautas. starting here in Latvia. S-a învârșit în România. And taking seriously the rest of the world. Un urmăra a revizit pare pasată. Lord, meet with us these next few days. Kungs, lūdzu, lai šīs nākošās pāris dienas. Help us truly to become disciples of Christ. Palīdz mums kļūt par patiesiem Kristus mācekļiem. To follow hard after him. Lai mēs visu savu nodošanu sakot viņam ask this. Mēs to lūdzam. Giving you the glory. Un dodam Tev visu godu. Amen. Amen. Mhm. Thank you for listening so well and stand awake. Paldies, ka jūs klausījāties un ka jūs Um, es domāju, ka pēc tik praktiskas runas nemaz nevarētu aizmirst. Ne? Yeah. kā es biju pēdējā mazajā grupiņā, nelikās, ka vajadzētu būt bišķi ilgākam laikam parunāties, ne? Kādā ziņā mēs noteikti to varam darīt pēc tam, kad būs slavēšana brīvs un, un, un mēs dodamies atkal tālāk. Mūsu šī gada vakar gaitā mēs varam sapulcēties vēl un pārnāties. Bet nu, tagad mēs dosim vārdu no slavētājiem Artēm un komandai, lai viņi visu vien slavēšanu.